Ba, zuri ere? Aipatu behar dugu biztadena, batzukiko uh, ostegun ontako itzordua, mintzali bat prestatu baitu zuen, eh? hilabete untan arkeologia aipatuko duzie? Eta bai, eh, Pablo Martiko Renak aipatuko du. Arkeologian doktore dunda, uh, Parisan eginak ditu ikasketak, neolitiko garaian uh, interesatzen da partikulazki. Hor, haipatuko da zehazki, uh, eh, diendeak, eh, gizon eta emazteak, zergatik iztari etik uh, eh, bilakatu diren uh, kabale eazle? Bai, eta bon, huaiko uh, gizarteko uh, oinarriak uh, hortan uh, kokatzen die. Uh, Ilaundu, alaike, milaka urte, eh, araike? Zazpin urte, Jesu Christoren hain zin, eh? bizki urrunda Eta bai, jendeak azteko behar zuela eta gero emeki emeki uh, eh, azle kabala basa horiek uh, gure ditugula egiten den bezala. Bai. Eta izia... Eta bai, edo ibil zentzien, eh, etzien egoten uh, lekuetan, e, basatzen zen leku batetik behar zedat, gelditu gabe, enfen, Ba, eh, denbora bat, uh, puska bat pasatzen zuten leku bat, eta eh, ibilkari zen, mm. nomad. Nomadak ziren, bai. Bai, eta gero neolitiko denboran, pitaka-pitaka uh, uh, sedantari zaturi zien. Beraz, arkeologian aditua den Pablo Martiko jena etoriko dela. Frantxesez izanen da, mintzaldia? Eta bai, bai, nola ez du eskuara ongimen pedatzen frantxesez izanen da. Sardin portuko sardin erretegian, eta zazpitan, arratsaldeko zazpitan, jortzegunean. Eh, Hala Ala, beraz kasue, ez da trompatu beharko aldiuntan, Eh? Ah, ez, ez, ez. Sardin eh, erretegian eh, izanen da, bon, bertze gela, dukonteniako gela, ez baita libre. Mm da, badago, uh, erakusketa eder bat, artea maite dutenen entzat. Eta gero galderak egiten alko dira? Ah, bai, bai. Galderak eta gero bat abeti eh, zintzur uh, bustitzea, piskat geixo min, uh, eh, eh, mintzaldilariarekin uh, mintzatzeko. Pablo Martikorena arkeologoak errandauku justoki bere lanak tira eta laguntza gerota gutiago zuela mareruski. Donc il y a très très peu maintenant de ce qu'on appelle l'archéologie de recherche. Hein. C'est l'archéologie où on peut prendre du temps pour fouiller des sites, etc. à ikerketa euh, geruta gutiago euh, gune bah, miaketa egiteko denbora hartzea, gu ipar eskualerian Universitate polo handietatik urrungi On n'a pas de grands travaux. Euh, on a une histoire de, de, notre archéologie qui fait que aujourd'hui lan euh, handirik ba, ez dugu baina egoera da berroita hamar urtez petikako bi arkeologo girela bakarrik baimenduak ikerketak egiteko iparaldean Et donc euh, et moi-même dans la vallée de Siberuan euh, Marian euh, Deschamps, paleolitiko garaian, eta ni aur lehen laborarietaz. premiers paysans. Donc je trouve que c'est une situation assez préoccupante et qui, Damuga hori da, arkeologia ez da sekulan aintzinean emana. Aski eskual museoan ikustea, leku zinez guti emana da garai Très faible place qui est accordée à, à ces périodes-là. Malgré tout, ça représente à peu près 200 000 années euh, d'histoire, et ça, ça, serait vraiment dommage de, de, de les mettre de côté. Berreumila urteko istudioa da bazterzen. Et euh, surtout de penser qu'on puisse construire le, le futur sans avoir geroa eraiki jakin savoir où on va, il faut quand même savoir d'où on vient. Et en l'occurrence, là, là, la question est qu'il n'y a plus grand monde qui essaie de savoir d'où on vient. Voilà. Batzokiko hortzeguneko mintzaldia beraz, ostegun hontan dugula, donibane loitzunen. Esker mila, gasusa, ondoko aldian, deia, jasta bat emaiten alda, zer, zerri buruz izanen den? Robert Polurekin, Robert Poluek uh, koleksioner da. Pilotari hoia da, Sisteran uh, da, eh, baditu, laro goi, eh, ez laro goi ez, la urte do, baina eh, arteari lotua da ere, biltzen ditu margoak, uh, koleksioner da, mintzaldiak egiten ditu, pilotari, artea pilotari lotuta. Beraz hor, pilota eta artea goiatik boteroraino izanen da gaia eta dukontenian iragan bai, behar da. Bai, normalki eh, dukontenian bai. Ongi da. Mil esker, pampi.